bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat hargiz qaytmaymiz jihatdan budur biz uchun ibodat bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat hargiz qaytmaymiz jihatdan budur biz uchun ibodat bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat hargiz qaytmaymiz jihatdan budur biz uchun için ibadet bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat hargiz qaytmaymiz jihoddan bo'lur biz uchun ibodat bu yo'lda davom etimiz malomatga bo'p parvosiz oshiqmiz buyuk ne'matga rab jamolini ko'zlaymiz bu yo'lda davom etimiz malomatga bo'p parvosiz oshiqmiz buyuk ne'matga rab jamolini ko'rishni ko'zlaymiz oshiqmiz buyuk ne'matga rab jamolini ko'zlaymiz bizga kerakdur shariat orzuyimizdur shahodat nargiz qaytmaymiz jihotdan budur biz uchun ibodat bizga kerakdur shariat orzuyimizdur shahodat Hargiz qaytmaymiz cihatdin budur biz uchun ibodat Dinni fidoilari biz allohga ahda berganmiz Borliqimizni fido qilib din uchun qalqon bo'limiz Dinni fidoilari biz allohga ahda berganmiz Borliqimizni fido qilib din uchun qalqon bo'limiz Borliqimizni fido qilib din uchun qalqon qon bo'limi bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat nargiz qaytmaymiz jihoddan bo'lur biz uchun ibodat bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat nargiz qaytmaymiz jihoddan bo'lur biz uchun ibodat dinga bo'ldik biz fido ulga bo'p bizga baro dinga bo'ldik biz fido o'zga bo'p bizga baro shijoatda baslashib yurduq biz janglar aro shijoatda baslashib yurduq biz janglar aro bizga kerakdur shariat orzuyimizdur shahodat hargiz qotmaymiz jihatdan huzur biz uchun ibodat bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat hargiz qolitmaymiz jihoddin bo'ldi biz uchun ibodat bo'lgan edi aziz ummat bu jihoddir bizga ne'mat bayat qildik biz amirga qilmaymiz hargiz xiyonat bo'lgan edi aziz ummat bu jihoddir bizga ne'mat bayat qildik biz amirga qilmaymiz hargiz hargiz xiyonat qilmaymiz hargiz xiyonat dil fidoilari biz allohga ahda berganmiz borliqimizni fido qil din uchun qalqon bo'limiz din uchun qalqon bo'limiz bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat ibodat hargiz qaytmaymiz jihatdan budur biz uchun ibodat bizga kerakdir shariat orzuyimizdir shahodat hargiz qaytmaymiz jihatdan budur biz uchun ibodat hargiz qaytmaymiz jihatdan budur biz uchun ibodat